ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام และผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงชี้ทางนำให้ ก็ไม่มีผู้ใดจะทำให้เขาหลงทางไปได้ อัลลอฮ์ไม่ใช่ผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงตอบโต้อย่างเด็ดขาดดอกหรือ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 หากอัลลอฮ์ประสงค์จะให้มีความทุกข์ยากแก่ฉันแล้ว พวกมันจะปลดเปลื้องความทุกข์ยากของพระองค์ได้ไหม หรือหากพระองค์ประสงค์จะให้ความเมตตาแก่ฉันแล้ว พวกมันจะยับยั้งความเมตตาจากพระองค์ได้ไหมจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าลอทรงพอเพียงแก่ฉันแล้วแด่พระองค์ท่านเท่านั้น บรรดาผู้มอบความไว้วางใจจะให้ความไว้วางใจ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าโอ้กลุ่มชนของฉัน จงทำงานตามสภาพของพวกเจ้า แท้จริงฉันก็เป็นผู้ทำงาน แล้วพวกเจ้าจะได้รู้ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ผู้ที่การลงโทษจะมาอย่างเขา ก็จะทำให้เขาอัปยศและการลงโทษตลอดการก็จะประสบแก่เขาอินนาอันซัลนาอะลัยกัลกิตาบลินนาสบิลฮักก فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل ถ้าจริงเราได้ประทานคำพีแก่เจ้า เพื่อมนุษยชาติจริงๆ ดังนั้นผู้ใดปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง ก็จะได้แก่ตัวของเขาเอง และผู้ใดหลงทาง เขาก็จะหลงอยู่บนทางที่ผิด และเจ้าก็ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อพวกเขา الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن ذلك لآيات لقوم يتفكرون อัลลอฮ์ทรงปลิดชีวิตในยามที่มันจะตาย และมันจะยังไม่ตายในขณะนอนหลับ พระองค์จะทรงปลิดชีวิตตามที่พระองค์ทรงกำหนดความตายให้แก่มัน และพระองค์จะทรงยืดชีวิตอื่น ๆ ไปจนถึงเวลาที่ถูกกำหนดไว้แท้จริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนผู้ใคร่ครวญ أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون หรือว่าพวกเจ้าได้ยึดเอาผู้ช่วยเหลืออื่นจากอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าทั้งๆทที่พวกมันไม่ได้มีอำนาจใด ๆ และพวกมันก็ไม่มีสติปัญญากระนั้นหรือ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าความช่วยเหลือเป็นสิทธิของอัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิของพระองค์และพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยังพระองค์ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون และเมื่อพระนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวเพียงพระองค์เดียว จิตใจของบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อวันอาคิรอก็รังเกียจ แต่เมื่อบรรดาเจวิตถูกกล่าวอื่นจากพระองค์เมื่อนั้นพวกเขาก็ดีใจลิลลฮมมฟาติรัสสมาวติัลอัดาลิมัลกบชฮอันตัุมบนอิบดกจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าโอ้อัลลอฮ์ พระผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน พระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผย พระองค์จะทรงตัดสินระหว่างปวงบ่าวของพระองค์ท่านในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันและ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون และหากว่าบรรดาผู้อาธรรม มีสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมด และมีเย่างนั้นอีกด้วย แน่นอนพวกเขาจะขอไถ่ด้วยสิ่งนั้น ให้พ้นจากการลงโทษที่ชั่วร้ายในวันเกียรมาแต่สิ่งที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยก็คือ สิ่งที่มาจากอัลลอฮ์นั้นจะปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาและความชั่วทั้งหลายที่พวกเขาได้กระทำไว้ก็จะปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขา และสิ่งที่พวกเขาได้เยาะเย้ยไว้ในนั้น ก็จะได้ห้อมล้อมพวกเขาเอาไว้ فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون ขั้นเมื่ออันตรายได้ประสบแก่มนุษย์เขาก็จะวิงวอนขอต่อเรา ต่อมาเมื่อเราได้ประทานความโปรดปรานจากเราให้แก่เขาแล้วเขาก็กล่าวว่า แท้จริงสิ่งที่ฉันได้รับมานั้นเนื่องจากความรู้ของฉันต่างหาก แต่เขาหารู้ไม่ว่ามันคือการทดสอบ แต่พวกเขาส่วนมากไม่รู้ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون โดยแน่นอนบรรดาหมู่ชนก่อนหน้า พวกเขาได้กล่าวมันไว้เช่นนี้ ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้นั้นหาได้อำนวยประโยชน์แก่พวกเขาไม่ فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين ฉะนั้น ความชั่วทั้งหลาย ที่พวกเขาได้กระทำไว้จึงประสบแก่พวกเขา และบรรดาผู้อาธรรมจากหมู่ชนเหล่านั้น ความชั่วทั้งหลายที่พวกเขาได้กระทำไว้ก็จะประสบแก่พวกเขา เช่นกัน โดยที่พวกเขา จะไม่สามารถหนีรอดพ้นไปได้ أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون พวกเขาไม่รู้ดอกหรือว่า อัลลอฮ์ทรงแผ่ปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และทรงให้คับแคบ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 จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่า โอ้พวงบ่าวของข้าที่เป็นผู้ละเมิดต่อตัวของพวกเขาเอง พวกเจ้าอย่าได้หมดหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอภัยความผิดทั้งมวล แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอวนีบูอิลารบบิุม วะอัสลิมูละูมิน قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون และจงผินหน้าไปหาพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า และจงนอบน้อมต่อพระองค์ก่อนที่การลงโทษจะมาอย่างพวกเจ้า และพวกเจ้าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือ و ا ت ب ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون และจงปฏิบัติตามสิ่งที่ดียิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาอย่างพวกเจ้า จากพระผู้พิบาลของพวกเจ้า ก่อนที่การลงโทษจะมาอย่างพวกเจ้าอย่างฉับพลันโดยที่พวกเจ้าไม่รู้สึกตัว ชีวิตหนึ่งจะกล่าวว่า โอ้ความหายนะจงประสบแก่ฉัน อันเนื่องด้วยฉันได้ทอดทิ้งหน้าที่ที่มีต่อลอและฉันเคยอยู่ในหมู่ผู้เยาะเย้ยอีกด้วย أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين หรือชีวิตนั้นจะกล่าวว่า หากอลอทรงที่นำแก่ฉัน แน่นอนฉันก็จะอยู่ในหมู่ผู้ยำเกรงหรือ หรือชีวิตนั้นจะกล่าวขณะเห็นการลงโทษว่า มาดว่าฉันมีโอกาสกลับไปสู่โลกนี้อีกครั้งหนึ่ง ฉันก็จะอยู่ในหมู่ผู้กระทำความดีอัลลอฮ์ตรัสว่า เปล่าเลย แน่นอนสัญญาณทั้งหลายของข้าได้มายังเจ้าแล้ว แต่เจ้าได้ปฏิเสธมัน และเจ้าได้หญิงยะโสและเจ้าได้อยู่ในหมู่ผู้ปฏิเสธศรัทธาและในวันกิยามะ เจ้าจะเห็นบรรดาผู้กล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์โดยที่บรร้าของพวกเขาดำคล้ำ ดังนั้นที่พำนักสำหรับบรรดาผู้หญิงยะโสนั้นไม่ใช่นรกดอกหรือแล้วเราทรงให้บรรดาผู้ยำเกรงรอดพ้น เพราะชัยชนะของพวกเขาโดยที่ความชั่วร้ายจะไม่ประสบแก่พวกเขา โดยที่พวกเขาจะไม่โศกเศร้าเสียใจ อัลลอฮฺ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل อัลลอฮ์คือผู้สร้างทุกสิ่ง และพระองค์เป็นผู้ทรงดูแลคุ้มครองทุกสิ่ง له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون การควบคุมกิจการแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิของพระองค์และบรรดาผู้ปฏิเสธ สัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮ์ชนเหล่านั้นคือพวกขาดทุน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่า พวกเจ้าใช้ให้ฉันเคารพสการะสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์กระนั้นหรือโอ้พวงบ่าวผู้โง่เขลาเอ๋ยและ และโดยแน่นอนได้มีองค์การมายังเจ้าและยังบรรดานาบีก่อนหน้าเจ้า หากเจ้าตั้งภาคีต่อลอแน่นอนการงานของพวกเจ้าก็จะไร้ผล และแน่นอนเจ้าก็จะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุนแต่ว่าจงเคารพพักดีอัลลอฮ์และจงอยู่ในหมู่ผู้กตัญญูเถิด وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون และพวกเขาไม่ได้ความยิ่งใหญ่แด่อัลลอฮ์อย่างแท้จริง และแผ่นดินนี้ทั้งหมด อยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์ ในวันกิยามะ และบรรดาชั้นฟ้าจะม้วนกลิ้งด้วยพระหัตถ์ข้างขวาของพระองค์ มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์ และพระองค์ทรงสูงส่งเหนือสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีและ نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون และแสงได้ถูกเป่าขึ้น แล้วบรรดาผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน จะล้มลงสิ้นชีวิต เว้นแต่ผู้ที่อัลลอฮ์ประสงค์แล้ว สังได้ถูกเป่าขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แล้วพวกเขาก็ลุกขึ้นยืนมองดู وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون แล้วแผ่นดินจะเป็นประกายด้วยรัศมีแห่งพระผู้อภิบาลของมัน และบันทึกจะถูกกางแผ่ บรรดานาบีและบรรดาพยานจะถูกนำมา และจะถูกตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยความยุติธรรม และพวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมเลย و و ف และทุกชีวิตจะได้รับการตอบแทนอย่างครบถ้วนตามที่ได้กระทำไว้และพระองค์ทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขากระทำไว้ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا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 แห่งพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าให้แก่พวกเจ้า และกล่าวเตือนพวกเจ้าถึงการพบในวันนี้ของพวกเจ้าดอกหนูพวกเขากล่าวว่ามีครับ แต่ว่าประกาศสิทธิแห่งการลงโทษเป็นที่คู่ควรแล้วแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาตีลดุคลูอบวาบจฮัน جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين จะมีเสียงกล่าวว่า พวกเจ้าจงเข้าประตูนรกเถิดโดยเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลดังนั้นบรรดาที่พำนักของผู้หญิงยะโสช่างเลวจริงๆ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة ز م ر ا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين และบรรดาผู้ยำเกรง พระผู้อภิบาลของพวกเขา จะถูกนำสู่สวนสวรรค์เป็นกลุ่มๆ จนกระทั่งเมื่อพวกเขามาถึงและประตูทั้งหลายของมันจะถูกเปิด ยามเฝ้าประตูสวนสวรรค์จะกล่าวแก่พวกเขาว่า ความสันติจงมีแด่พวกเจ้า พวกเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ ดังนั้นจงเข้าไปในสวนสวรรค์โดยเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين และพวกเขากล่าวว่าการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ผู้ซึ่งได้ทำให้สัญญาของพระองค์สมจริงแก่พวกเรา และทรงทำให้เราได้ครอบครองแผ่นดินในสวนสวรรค์ เพื่อที่เราจะได้พำนักอยู่ตามที่เราประสงค์ ดังนั้น รางวัลของผู้กระทำความดีช่างยอดเยี่ยมแท้แท้ وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين และเจ้าจะเห็นมาลายกะ ห้อมล้อมอยู่รอบๆบบัลลังก์แส่สองสะดุดี ด้วยการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของพวกเขา และจะถูกตัดสินระหว่างพวกเขา ด้วยความยุติธรรม และจะมีเสียงกล่าวว่า การสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก